już tutaj na estradzie zaczynamy nasz koncert. Beat na mikrofonie, beat na to jest beatbox, pit, pit, pit, pit, pit, beatbox. Dawaj drewno, beatbox, beatbox, nie nie idź tu, nie idź tam. Jest pewne regulamin, który bardzo dobrze znam. Nie rób nie rób tu, nie idź tam. Jest pewne regulamin, którego się trzymam. Nie rób nie rób tego, nie idź tu zobaczę, ja to co zobaczę, ja to co zobaczę, to co zobaczę, ja podlega przemyślenia Warte napisania, warte omówienia A wrót ma podobny do mnie Punkt widzenia, a wrót ma podobny do mnie Do myślenia, czwarte omówienia Warte omówienia zobacz, oto Rybrinów zobacz, oto Rybrinów zobacz, oto Rybrinów zobacz. Ała, ała, no. Najważniejsza jest kutata, najważniejsza jest kutata, najważniejsza jest kutata. dziś razem Będziemy się wspólnym przekazem, wspólnym przekazem, wspólnym przekazem, wspólnym przekazem